uputu tražimo. I neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, na ashabe, tabiine i na sve oni koji slijede u dobro do sudnjega dana. Gospodaru naš, Tebe molimo da nam istinu pokažeš istinom i da nam pomogneš da je slijedimo, da nam zabludu pokažeš zabludom i da nam pomogneš da je se klonimo. E, na samom početku E, prije nego što počnemo sa samom temom, treba da znamo koji mjesec dočekujemo, koji je to gost, na što se pripremamo i šta želimo u ovom mjesecu. Allah Đelešanu, kao što je odlikovao neka mjesta na drugim, tako je odlikovao i neke mjesece nad ostalim mjesecima. U njima je učinio poseban veričet, a jedan od tih mjeseci jeste najvrijedniji mjesec, mjesec Ramazan. Allahu poslanik sallallahu alaihi selleme svoje ashabe prije nego što bi im dođe mjesec Ramazan pripremao ih je za taj mjesec. Da znaju iskoristiti jer Ramazan brzo prođe. Sjetimo se godina koje su iza nas. Kako smo ovako dočekivali Ramazan i kako smo ga pratili. Tako brzo prođe i ostavimo ga iza sebe. Neko iz tog mjeseca izađe imanski jači i u svakom pogledu, a neko nikako ne iskoristi taj, taj mjesec. Kada bi znali da nam dolazi neki gost koji će se nakratko zadržati kod nas, a kojeg volimo, sigurno bi se svi trudili da ga ugostimo, da lijepo sa njim postupamo i da svaku minutu iskoristimo u boravku sa njim. Tako i sa ovim mjesecom. To je Allahov mjesec Ramazan. U njemu je Allah Đelešanu dao prilika koje u drugom mjesecu nije dao dovoljno svjedoče riječi poslanika alaih salatu wasalam, kada je jedne prilike penjući se na mimberu rekao teško onome, teško onome ko dočeka Ramazan, a u njemu mu ne budu oprošteni grijesi. Kao da nam kaže, pored toliko Allahovog nijameta i milosti koje u ovom mjesecu postoje, jer je ovo mjesec itku minan nar, mjesec ili kraj Ramazana kada Allah Đelešanu oslobađa mnogo svojih robova od vatri, Teško onome ko dočeka taj mjesec, a u njemu mu ne budu oprošteni grijesi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme znao je svojim ashabima iskoristiti pravo vrijeme kada će prenijeti jeli, taj nijemet i ta, i ta nagovijesti blagodat tog mjeseca i bilo kojeg drugog ibadeta. A na drugu stranu i ashabi su znali iskoristiti tu priliku koja im se ukaže. Navest ćemo samo nekoliko primjera da vidimo kakvi su bili ashabi i kako su koristili te prilike. Jedne prilike dok je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam držao govor, ashabi su primijetili da je to nije običan govor. Pa su iskoristili taj moment pa kažu, ja Allah, ke enneha mava'idatu muaddija fe ausvina. O Allahu poslaniće, osjećamo da je ovo tvoj posljednji govor pa nam nešto oporuči. Kale usikum bi Allahi azza Pa kaže, oporučujemo da se Allaha bojite. Oni su iskoristili pravu priliku kada da zatraže da im Allah Đelešanu oprosti njihove grijehe, a na drugu stranu da im se Allah poslanik sallallahu alaihi sallam obrati. Jedne prilike Allahu poslanik alaihi salatu rekao je ashabima iz moga umeta će 70.000 ljudi ući u dženet bez obračuna i polaganja računa. Šute svi, ali jedan koristi tu priliku. Zna li ko kako se zvao taj ashab? Zna li ko? Ko zna, dobit će jednu knjigu hedijeljeti. Hajde vidimo ashab kojim je džennet zagarantovan? Okaša ibn Okaša ibn Muhsin. Dobro, znači zapišite ime pa ćemo ako Bog da dati jednu knjigu hedije. Znači taj ashab je iskoristio pravu priliku. Pa je ustao i rekao Allahu poslaniće odu Allahe je minhum. Allahu poslaniće dovi Allahu da me učini od njih. Kaže ti si od njih. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة Pa je ustao drugi i rekao Allahu poslaniće dovi Allahu da ime ne učini od njih. Kaže pretekao te onaj prvi u kašu. On je iskoristio taj vakat. Isto i mi ovaj mjesec kojeg dočekujemo. To je blagodat. I koristi ga samo onaj koji je svjestan njegove veličine. U našem gradu i našoj Bosni Trebalo bi prije na mjesec dana da se dočekuje ovaj mjesec. Imam osjećaj da smo ove godine zakazali svi. Da se ne osjeti taj duh Ramazana kako se je nekad znao osjetiti po transparentima, po najavama, po predavanjima, po druženjima. Jer onaj ko uđe u Ramazan, a nije se spremio, tako će mu brzo proći. Njegov Ramazan će znati li kako proći. Bože dragi da je onaj iftar dočekati vode se napiti i dočekati jeli, sutra da, sutrašnji dan da ispusti. Njegova briga će biti samo kako se otarasiti Ramazana, ispostiti ga i otarasiti se. A onaj ko se pripremi duševno, duhovno koji se pripremi za taj mjesec, on će sebi napraviti program kako da izađe jači iz tog mjeseca. I zbog toga smo odabrali ovu temu. Danas se mnogo govori o vjeri. Danas mnogo predavanja možemo čuti. Danas mnogo knjiga se štampa. A je li to svrha ovoga dina, ove vjere? To je samo sredstvo. Cilj svih ovih sredstava jeste da razumijemo našu vjeru i da je primijenimo u praksi da nam naša vjera bude u našem životu. Mnogo se govori o vjeri, mnogo se piše, ali je malo u praksi vjere Islama. I zbog toga sam odlučio da o ovome govorimo. Jer je Ramazan jedinstvena prilika kada čovjek može da se otarasi svih tih tegoba koje nosi i da se vrati svome gospodaru, da da svojoj duši rahatluk i mir koja jel, koje je svakoj duši potrebna. Navest ćemo samo primjer nekoliko ibadeta gdje Allah Đelešanu i Allahu poslanik alaihi salatu wasalam vežu ibadete za naša djela. Ako taj ibadet i to djelo ne odrazi se na tvoj život, nema taj namaz veliku ulogu u tvome životu. Allah Đelešanu kaže Inna salata tenha anil fahša i wal munker. Zaista namaz odvraća od razvrata i onoga što je loše. Znači, ako te namaz ne odvrati od onoga što je loše, malo utjecaja na tebe ima tvoj namaz. Post. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam Men lem jeda qavle zur wal amel bihi, fe lejse lillahi hađetun jeda ta'amahu wa šarabehu. Onaj ko ne ostavi loš govor, psovku, loš govor, govoriti onome svemu što je ružno, ko to ne ostavi, nema potrebe da ostavlja ni hranu, ni piće. Ako se tvoj islam i tvoj post ne pokažu u tvojim dijelima, nema velike koristi od tvoga posta. Hađ. Čovjek koji krene na hađ, a njegov imetak sa haramom, opet ljudska djela, opet ono što si ti zaradio. Ako mu je sa haramom taj njegov imetak, dođe glasni sa nebesa koji mu kaže La lebejke vala sa'dik, Nema tebi odziva, niti će tebi tvoj hađ biti primljen. Tvoja, tvoja hrana je sa haramom, ti isto zaradio sa haramom, kako onda očekuješ da tvoj hađ bude primljen? I ovaj mjesec je upravo mjesec u kojem trebamo da se mijenjamo. Prije nego što se počnemo mijenjati, moramo razbiti jednu veliku šupu koja je danas, jeli sumnju, koja je danas prisuta kod mnogih muslimana, kod omladine i kod starija, to je, a pustiti to, kakav je čovjek bio teško da se on promijeni. Ljudi se ne mijenjaju, njegovo to ostaje isto. Jel čujete to često, jel, na sjelima i dok se s ljudima družite. Kaže kakav je on bio i otac mu je takav bio, on se ne mijenjaju, to su takvi i takvi. Koja je onda svrha oslanja poslanika? Koja je svrha objavljivanja knjiga? Jesu li se ashabi mijenjali? Sve ovo su argumenti protiv takvih. Prije nego što želimo da se promijenimo, moramo da razumijemo to, da se čovjek može promijeniti. Da osoba koja je dojuče svoje živo žensko dijete zakopalo, sutra postane halifa muslimana i uzor do sudnjega dana svim muslimanima. I masa je takvih ashaba ridvanullah alihim. Uzet ćemo samo primjer jednog od njih. A ibn Ebi Džahl. On je sin od Ebu Džahla. A to je faraon ovoga umeta. Ne postoji zlo koje Ebu Džahl nije činio. A znate li kako je preselio sa ovoga svijeta? Preselio je u bitci, ako se sjećate, kada su muslimani ostali bez hrane i pića. Pa je ostalo malo vode i svaki od danjenika je govorio svome bratu, evo ti da ti popi, pa on rekao ne, preći ovaj pored mene. Pa kad su došli do prvog, ovaj je preselio, došli do drugog, on je preselio i treći je preselio. Jedan od njih je bio Ikrime ibn Ebi Džehl, sin od Ebu Džehla. Ne bi da spominjem današnja imena, uzmite bilo kojeg silnika da kažete njegov sin da tako jel, otiđe sa ovoga svijeta. Čovjek se može promijeniti. Ima osobina, kao što kažu islamski učenjaci, koje su džibilije, koje su urođene u čovjeku, ali lijepe osobine. I takvom čovjeku nije teško nadograditi dobro na dobro koje posjeduje kod sebe. Jedne prilike Allah poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao jednom čovjeku koji je bio mušrik. Nije bio musliman. Inne fike hisletein yuhibbuhum Allah al-hilmu wal ti pri sebi imaš dvije osobine koje Allah voli. To su blagost i nepožurivanje. Kad hoćeš odluku da doneseš, ne žuriš. Te dvije osobine Allah voli. Iako je bio čovjek nemusliman, poslanik Ali Salatu Veselam pohvalio je te dvije osobine koje mnogi muslimani nemaju kod sebe. Znači čovjek kod sebe može imati lijepih osobina i da nije musliman. Tako da kad Islam njegovo srce uđe, samo nadogradi tu njegovu ljepotu koja postoji u njegovom srcu. Dok na drugu stranu naćete ljudi koji su bili okorjeli u zlu, ali Islam i takvog promijeni. Islam i takvog promijeni. Pa ćemo naći ljude koji su dojuče bili u svim vrstama grijeha, a danas su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i daleko od tih grijeha. Možda mrze i preziru te grijehe više od onih koji džamijski prag jel prelaze od svoga djetinjstva. Ti možda žele da vidite grijehe, a ovaj se Allah utječe i kaje se zbog onoga što je činio. Tako da tu šubhu možemo odbaciti i reći čovjek se može promijeniti. Svako od nas se može promijeniti, ali prije svega jel da sam prije svega razumije da se treba promijeniti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve prije nego što, što bi dođe Ramazan, ovako bi svojim ashabima reci Kad džaekum Ramadan, šehrun Mubarak, došao vam je Ramazan, Mubarek mjesec. Mjesec Ketab Allahu alaikum sijamehu, u kojem vam je Allah propisao post, da ga ispostite. Fihi tuftahu ebuabul džinan, u njemu se otvaraju vrata dženneta. وتغلق أبواب الجحيم أزاتفر يسفرات جهنم وتغل فيه الشياطين U njemu se šeitani u okove vežu. Fihi lejletun hajru min alfi šahar. U njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Men hurime hajraha faqad hurim. Onaj ko bude uskraćen te dobrote, veliko ga je dobro prošlo. Ovako bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nagovijesti mjesec koji nam dolazi. I da li je čovjek koji je slušao ove riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve mogao da ostane ravnodušan? Zato ćete naći da su ashabi i generacije poslije ashaba, kako je preneseno, dobili Allahu šest mjeseci prije Ramazana da im da da dočekaju mjesec Ramazana a nakon toga dobi bi Allahu preostali dio godine da im primi taj mjesec Ramazan. Čemu svjedoči jedna predaja koja je vjerodostojna da su bila trojica prijatelja i dvojica su otišli sa ovoga svijeta, preselili. A jedan je ostao i veću nagradu dobio, viđen je da je veću nagradu dobio. Pa su ga upitali kako to? kaže, on je postio nakon toga mjesec Ramazan. Jedan Ramazan više nego što su oni postili. Jer razlika je kao između nebesa i zemlje. Između nagrade njih i ovoga koji je još jedan mjesec dočekao i ispostio ga. Koliko je naših prijatelja, naše rodbine, koji su se prošle godine i godina koje su za nas radovali ovom mjesecu. Ove godine ih nema sa nama. Koliko je ljudi koji poznajemo, koji su odgađali te obu i govorili kad dođe sljedeći Ramazan ja ću biti hasmusliman Ja ću ostaviti grijehe, ja ću se tad pokajati. I nije dočekao taj Ramazan. Prva prepreka koju čovjek treba da otkloni prije nego što se pokaje, prije nego što želi tu nagradu da se promijeni, jeste da stupi odmah u taj proces te Da odmah Allahu digne ruke. Da ne čeka dan i mjesec, nego da odma Allah subhanahu wa ta'ala digne ruke i zatraži oprosta i pokajom se za grijehe koje, koje je činio. Zašto ovaj mjesec iskoristiti za promjenu? Zato što su u mjesecu Ramazanu svi ljudi bolji. Vidite ljude koje ste prije Ramazana viđali da nisu isti u Ramazanu. Lahko mu je prići. Njegova duša je lakša i mekša jel da prihvati istinu. Vidite, čak i Kur'an koji učite, nije isti osjećaj kad ga učite mimo Ramazana i o Ramazanu. Čak i džamije, one su iste, ali kad uđete u njih, u Ramazanu nisu iste kao prije, prije Ramazana. Zašto? Zato što džamije žive sa od ibadeta. Džamije ne žive tako što će se lijepo ukrasti i što će lijepo mirisati, što je svakako potrebno, nego žive od ibadeta. Žive onoliko koliko se u, u njima Allah subhanahu wa ta'ala spominje. Navest ću vam jednu priču e, o jednom mladiću koji je radi Allaha subhanahu wa ta'ala tijelo da oživ, oživi te Allahove kuće. Kaže e, čovjek koji prenosi ovu priču, jednog dana kada sam putovao iz Medine u Meku, stao sam da obavim namaz jedan u džamiji pored puta koja je jel, jedina džamija koju sam vidio u putu, a koja je bila jel, porušena, nije imala čak ni krova. Kaže, približio sam se džamiji i čuo mladića kako, čuo kako dolazi glas Kur'ana iz te džamije. Kad tamo mladić, kaže jedan, sjedi i uči Kur'an. Obavio sam namaz i upitao ga, otkud ti ovdje? Zar samo prolaznik tu ne svrati da obavi namaz jeli, i nastavi dalje? Kaže, ja sam sebi dao zadatak da obilazim ove napuštene mesčide u kojima se malo Allah spominje. Odsjednem i proučim od Kur'ana koliko mi Allah subhanahu wa ta'ala olakša i onda dignem ruke Allahu i kažem O Allahu, kako sam ja oživio ovu tvoju kuću, tako i ti uljepšaj i učini svjetlim kabor mojih roditelja. Pogledajte kako su ovo u današnjem aktu, ne generacije koje su prije bile, kako su ljudi razumijeli šta to oživljava džamije? Šta je to što džamijama daje ljepotu i život? To su i badeti koji se u njima, u njima čine. Prije nego jeli što kažemo kako se mijenjati i promijeniti u Ramazanu, moramo da shvatimo šta je mudrost od propisivanja posta. Šta je mudrost pa je Allah Đelešanu propisao našem umetu post. Da li je to da se napatimo? Danas je glavna priča kako će se izdržati. Ljeto, a dan dug. Je li svrha posta to? Ma anzalna alejke Kur'an ili teška. Mi ti Kur'an nismo objavili da se patiš sa njim. Isto tako i Islam nije patnja. Ma dja'ala alejkum fid dini min harađi U vjeri vam nikakvu poteškoću nije propisao, niti vam želi poteškoću. Nego koja je svrha i mudrost posta? Svrha jeste da čovjek osjeti tevhid. Da osjeti Allahu jednoću, a svoju slabost. Kaže Allah Đelešanu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ma uridu minhum min riskin, wa ma uridu minhum ejutajmun. Ni džine, ni ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Od njih ne tražim niti da me hrane, niti da mi obskrbu daju. Kako to? Kako povezati post sa tim ibadetom? Tako što kad čovjek posti i daleko je od hrane i pića, i prije iftara zamislite tog insana kojem se grlo osušilo, koji je željan jednu čašu vode da popije. Da ga pitate prije dvije, tri minute, evo ti voda je tu ispred tebe, popije. Lagano, jel tako? Niko te ne vidi. Ali neće. Zbog čega? Zato što se srce odgaja tu pokornosti Allahu. Da si ti miskin, da si ti rob svome gospodaru i da od njega tražiš tu na faku koju ti je dao. Da znaš da si ti Allahov rob, a da je On tvoj gospodar. Da tu na faku koju ti je dao nećeš da iskoristiš u zlu, nego si postio radi njega i čekaš fakat kad ćeš jel, pojesti, popiti u ime njega. Svatiš tada da si ti samo jedan rob, a da postoji tvoj gospodar koji te je stvorio. Zato je Ramazan prilika da čovjek odgoji svoju dušu, da se u njoj promijeni, da osjeti prije svega taj tevhid, iskreni tevhid, da je on Allahu rob, a da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji mu daje, daje na faku. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam spominje, kaže, ponudio mi je moj gospodar da dolinu Mekke učini zlatom, pa sam rekao, moj gospodar, moja želja je da budem gladan dan, a dan sit. Pa kada izladim, ponizim se tebi i spomenem te. A kada sam sit, zahvalim ti. Da nije tog mjeseca Ramazana, da li bi znali osjetiti glad? Da li bi znali Allahu zahvaliti na blagodatima hrani? Hrana je ista, ali u Ramazanu ima svoj poseban čar. Vidjeli ste onaj somun koji pojedete za iftar, nije isti, i sad ga možete pojesti deseti, ali nije taj isti osjećaj. To je osjećaj kada čovjek osjeti glad, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda uživa u svemu. Tako je u svim stvarima u životu. Kad nešto radi Allaha činiš i mala stvar od ovoga dunjalka ti bude draga i slatka. A kad si u grijehu, kad bi sve imao težak ti je život. Gdje su danas najveći broj samoubistava u zemlje koje se danas smatraju najrazvijenijim zemljama Europe? Kako to? Sve imaju, a nemaju rahatluka. Zato što rahatluk nije u mnoštvu onoga što ljudi smatraju da je dobro od ovoga svijeta. Nego je rahatluk, rahatluk duše, rahatluk duše. Jedan dobri čovjek je dobio Allahu ovim riječima. Pogledajte kako su muslimani, kakav oni pogled na svijet i na dobro ovome, na ovome svijetu imaju. Dobije Allahu sljedećim riječima. Allahu moj, utječem ti se od bogatstva koje me ne približava tebi. Nije rekao utječem ti se od bogatstva, ne trebam bogatstvo. Ne, musliman treba da ima i da je bogat ali da ga to bogatstvo Allahu približi, a ne da ga udalji od Allaha. Navest ćemo primjer našim sestrama. Slušao sam šeha Sulejmana Đubeilana, jednog od velikih daje u Saudijskoj Arabiji. Kaže, pozvala me jedna žena iz Emirata da dođem preuzeti e, sadaku ili e, zekat od njenog imetka. Kaže, došao sam i cifra je bila ogromna. Jer puno od svoga imetka da, dala i dočekala me kaže sa najnovijim Porscheom. Kaže, ja sam se začudio, zar može i to, jel, da čovjek bude, ili na drugu stranu, da bude žena bogata i da tako, tako dijeli. Pa sam se raspitao šta je sa njom. Kaže, poslije sam saznao da nije to sve, nego da ta žena o Ramazanu svaki treći dan proći Kur'an. Ko je vrijedniji? Je li ona ili ona koja nema ništa, po čitav dan priča, vidi ona šta ima, vidi ona šta je kupila, vidi. A ništa ne radiš niti za ovaj, niti za onaj svijet. Islam ne zabranjuje da čovjek ima imetak, ali da ga taj imetak Allahu približi, ne da ga udalji. Zato je ovaj pobožni čovjek govorio Allahu, Allah, utječem se od bogatstva koje me tebe ne približava. Utječem se od siromaštva koje me ne prisjeća da ti treba biti zahvalan. I od gladovanja koje me ne, ne izbavlja iz nemara pa da se tebi vratim i od tebe zatražim na faku. Kakva je svrha od gladovanja ako će čovjek stalno kukati? A ne da uzme pouku iz toga da Allahu digne ruke i od njega zatraži da mu Allah podari na faku. Da uzme za sve sebebe i od Allaha zatraži da mu podari na faku. Tako vjernik gleda na ovaj svijet. On nije od onih koji bježe od ovoga svijeta. Kao što Allah Đelešanu kaže قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا خَالِسَةَ يَوْمَ الْقِيَامَ Ko je taj koji zabranjuje blagodati ovoga svijeta? Oni su za one koji vjeruju na ovome svijetu. oni su za one koji vjeruju na ovome svijetu da uzmu od tih blagodati. Ali na onome svijetu su samo njima. Jer na ovome svijetu i na blagodati imaju oni koji nisu muslimani. Ali na onome svijetu su isključivo samo za one koji budu se Allaha bojani. E tako vjernik je li gleda na, na onaj svijet i na ovaj svijet. Prvi korak ka promjeni jeste da prekinemo sa tom preprekom koja se zove promijenit ću se. Stalno odgađam. Iz Ramazana u Ramazan bit ću bolji. Ostavit ću laž. Ostavit ću griješenje. Sljedeći Ramazan kad dođe, ja ću ako Bog da mahram ostaviti. Sljedeća godina kada dođe, ja ću ako Bog da pokajati se Allahu, više nikad neću varati. Ramazan kada dođe, ja ću ostaviti daljinski umjesto serije, ja ću pogledati Allahovu knjigu. I tako iz Ramazana u Ramazan. A čovjek se ne mijenja. Prvi korak da promijeniš jeste da shvatiš da je najveća najveći ti neprijatelj u tome i te šeitanove riječi promijenit ću se. Ako istog trenutka se ne promijeniš i doneseš odluku, teško da ćeš se promijeniti. želiš da se promijeniš, prvo što treba da učiniš jeste čvrsta odluka i snažna želja. Da čvrsta odluka bude da želiš da se promijeniš. Da ako si varao, ovo ne govorimo jel, ljudima koji nisu u džamijama, govorimo ljudima koji su u džamijama. Danas se ljudi često žale na onih koji posjećuju džamije, kaže od njega se nisam nadao. Ali zbog čega on se nije odgojio ne želi da se mijenja. Shvatio je vjeru tako da je dovoljno da on vjeruje da je obavlja namaz i da je jednom nogom već u džennetu. A vidjeli smo, naveli smo primjere ibadeta, da se tvoj ibadet mora odraziti na tvoja djela, da moraš ostaviti zlo, da moraš se klonti od onoga što ne valja, da te Allah ne nađe na mjestima koja nisu za tebe. Na taj način se mijenjaš. Ali ako ti samo govoriš promijenit ću se, a ne mijenjaš se, to su šeitonove varke i teško takav čovjek da, da se kloni, kloni grijeha. Prvi, jel, nakon što čovjek donese odluku i snažno želju da se promijeni, jeste da promijeni čovjek pogled na ovaj svijet. Mnogi ljudi i Allahu na seždu padaju, ali njihovo ubjeđenje u onaj svijet je slabo. To jednostavno njegovi badeti su postali kao običaj. Dođe Ramazan, ispostiga ga, obavi namaz, ostavi, ali završi taj namaz i kao jednostavno da odjeću svoju skine, kao da više nije musliman. Ima jedna anegdota, ja se sjećam prije nekih deseta godina, dočekali smo ovako pred e, Bajramsku noć, i jedan dedo je dovodio svoga unuka u džamiju. I zadnja noć ono, očekujemo svi, ako Bog da nastavit će se i dalje družiti i kako, iako se jel, rijetko to desi, da ljudi ostanu u takvom ibadetu, kakvom su tokom Ramazana. Ali svi govorimo o tome, kad on kaže svome unuku, eto, mi smo svoje riješili dogodne, ako Bog da, jel, mi ćemo se opet vratiti. To su, jeli, ibadeti koji su kod ljudi postali adeti isposti zato što i drugi posti. Nije to, je li teško, to može svako. Pričao mi prijatelj jedan koji je radio u Hrvatskoj. Kaže, jedna starija osoba mi je prišla i pitala, nije muslimanka. Kaže, bi li mi mogao donijeti onu vaktiju? Kaže, zbog čega? Kaže, svaka godina kad dođe, ja postim taj mjesec Ramazan. Nisam muslimanka, ali se tako lijepo osjećam. To sam lično od njega čuo. Tako se lijepo osjeća, moje tijelo se očisti, osjetim rahatluk i ljepotu one hrane koju, onaj zalogaj koji okusim za vrijeme iftara. To Allah Đelešanu tu ljepotu da i nevjednicima. Nemojte misliti da, da vas obmane lijepo doživimo na iftar i baklavu i to je taj, da je namaz i post primljen. Dokaz primljenosti tvog ibadeta jeste da ostaneš nakon Ramazana isti i jači da nakon Ramazana si bolji, da nakon Ramazana si čvršći u svojoj vjeri, a ne, jel ne do Allah, da ostane samo tvoj običaj da ispostiš Ramazan, a nakon Ramazana ostaješ isti. Neki ljudi olako odnose se prema teobi. I nije, jel ne možemo se žaliti da kažemo nema ljudi koji se danas vraćaju Allahu, koji se kaju Allahu. Ali nemamo ljudi koji su ustrajni u toj uputi. Ljudi koji se nadograđuju, koji uživaju u svakom danu svoga života u pokornosti Allahu. Da ga vidiš nakon 15-20 godina da je dražije mu i ljepše nego onih prvih dana kad se je tek vratio. Zašto? Zato što olahko grijehe svatamo. Zato što se grijesi nakamaraju na naša srca, a od Allaha ne tražimo te oburiti, brišemo te grijehe. Poznat vam je hadis da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao: "Iza eznebel abdu yuda ala qalbi se sauda." Kada čovjek počini grijeh, na njegovo srce se stavi crna tačkica. Pa ako se pokaje i zatraži oprosta, ona se otkloni, a ako ne, ona ostaje. I tako tačkica po tačkica dok njegovo srce ne postane potpuno crno. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, pa ako hoćete onda učite kuranski ajet da vidite da je to istina kella bel ran ala kulubim ma Na njihovim srcima su mrlje zbog onoga što su oni činili. To jeste grijeh ostavi trag na tvoje srce. Nemoj misliti da kad počinješ grijeh pa opet klanjaš kažeš pa vidi meni isto, hvala Bogu opet klanjam. Nije to nego ne osjetiš ljepotu tog ibadeta. Ne osjetiš ljepotu tog ibadeta. Ne cijeniš blagodat koju ti Allah Đelešanu dao jeste da ti primi tvoju te Pa čovjek digne ruke, Allah oprosti mi, nakon mjesec dana opet isto. Allah oprosti mi, opet isto. Dobro je da se čovjek kaje, ali nije to rješenje. Mi ne želimo ljudi da ostanu jel, u islamu samo zato da budu muslimani, nego da uživa u ovoj vjeri da mu je lijepo, da mu, živa, da mu islam ispuni njegov život. Navest ćemo sad primjer jednog čovjeka koji je znao iskoristiti i kako je iskreno osjećao te obu Allahu Đelešanu. Prenosi se od Hasana ibn Abi Sinana, a to je bio jedan veliki pobožnjak. Kad su ga upitali, kaže koliko u toku dana zatražiš oprosta od Allaha Đelešanu. Znate li koliko je rekao? Kaže, stotinu hiljada, osim ako nekad nisam se prevario brojući na prste. Ali dnevno zatražim oprosta od Allaha stotinu hiljada puta. Pogledajte šta kaže. Brojao sam svoje grijehe i nabrojao sam ih u ovoj svojoj 70. godini 36 grijeha koje sam počinio u svome životu. Mi ne smijemo brojati svoje, jel tako? Da od jutra do mraka prebrojimo, ne bi smjeli dočekati drugi dan. On je sav svoj život analizirao. Kaže, prebrojao sam svoje grijehe i 36 grijeha sam počinio u svome životu. Pa šta je rekao? Jel rekao sam Allah, uprosti mi, idemo dalje. Danas ima takvu ljudi, kemo samo preokreni strancu, idemo dalje. Furaj dalje. Kaže, za svaki taj grijeh obavio sam hađ. 36 puta sam obavio hađ. Proučio sam za svaki taj grijeh stotinu hatmi. Za svaki grijeh klanjao sam hiljadu rekiata. I opet se bojim susreta sa svojim gospodarom. Takve su bile te prve generacije. No naše danas poimanje ubi pokaj se i to će Allah To jeste tako, ali dokaže da si iskren u svojoj teobi, da ti je taj grijeh težak, da ti ga je teško nositi u tvom srcu, pa ćeš vidjeti ljepotu i smisao života. Ali dok god taj teret na svom srcu nosiš, dok su god grijesi na tvom srcu, teško ćeš osjetiti ljepotu i doživjeti i badet. poželi se Hasan al-Basri u jedan od tabina i kaže Zašto ne osjetim ibadet? Učim Kur'an, ali ne osjetim ibadet. Kaže, bi zikrillah. Oživi svoje srce spominjanjem Allaha. Od koga je to ručio Hasan al-Basri? Od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ima li lakšeg ibadeta od zikra? Ajte mi recite, ima li lakšeg ibadeta od zikra? Svakoga od nas može činiti. I stara osoba, i mlada i bolestan, u svakom trenutku možeš da Allaha spominješ. Neću pitati svakog od vas, nego svako sebe neka zapita. Koliko je danas zikra proučio? Koliko je tražio oprost od Allaha? I uvijek tražimo nekakve velike ibadete da ih činimo. Vrati se na ove ibadete koji te čini sretnim, koji tvoje srce čine živim, Čovjek se jedan od ashaba požalio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa ja Rasulullah inna shara'i al-islam kad kathurat. Allahu poslaniće, mnogo je propisa danas od islama. I mi danas kažemo, mašallah, šta smo predavanje čuli, šta smo novih stvari čuli. Pa da nam nešto reci što će to sve objediniti. Kažem poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ij'al lisanaka ratban min zikrillah." Učini da tvoj jezik bude vlažan stalno od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. To će obuhvatiti tvoje sve ibadete. Voziš se u autu, spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjediš, spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Ujutru kada čekaš jel, ezan za saba, spominješ Allaha. Dok praviš iftar, spominješ Allaha i veliku nagradu Allah subhanahu wa ta'ala za ta ibadet daje. Ja sam često spominjao slučaj koji je uistinu jedan veliki primjer od vrijednosti zikra. Spomenut ću ga i vama, možda ste ga čuli, ali je vrijedan primjer kako je zikr lijek za svaku osobu. To je slučaj sa imamom Ahmedom ibn Hanbelom. Imamom ovoga umeta jednim, jedan od osnivača četiri meseba, četiri pravne škole. Jedan, jedan put dok je putovao iz Bagdada ka Šamu, zadesio ga je, e, zadesila ga je jacija u džamiji jednoj na putu. Klanjao je jaciju i jer nakon što je obavio namaz, planirao je da prenoći tu, da konači u džamiji. Kaže, kad smo obavili namaz, ...Mutevelija koji je bio u džami tu, a Mutevelije su uvijek opasne bile, uvijek ne daju po džami puno da se, da se kreće. Kaže, izađi iz džamije. Kaže, izašao sam iz džamije i mislio da će mi tu u haramu džamije dozvoliti da ostanem i da prenoćim. Kaže, ne možeš ni ovdje noćiti, nego izađi odavde. A onda kaže samo svoje ime. da nije bilo, jel, ni Whatsapp, ni Facebook, ni bilo kojeg, jel, aplikacije. Tad je samo aplikacija E, veza sa Allahom vrijedila i takve su ljudi poznavali. Za njih se i tad čulo od Bagdada do Mekke i do Jemena. Zahmeda su svi čuli preko njegovih knjiga i preko njegovih ibadeta, ali nije htio da spomene svoje ime. Danas, jel, jedva čeka, ako bilo kakvu titulu ima, da je pokaže da mu ljudi daju prednost. Ja sam taj, taj. Ahmed nije htio reći svoje ime, kaže preko puta te džamije bila je pekara. I pekar iz te džamije vidio me kako nema gdje konačiti, pozvao me, kaže hajde dođi kod mene. Ja svakako čitavu noć lijep pravim pa bit će ti makar toplo tu. I kaže sjeo sam kod njega dok je pekao hljeb, dok je mjesio hljeb, kaže, spominjao je Allah. Kaže, kad mjesi, kaže, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, zalijepi jel za onu pečicu i kaže, tako zikri. Čitavu noć, kaže, proveo je tako spominjući Allaha. Kad smo osvanuli, upitao sam ga, ovaj ibadet koji činiš, Allah Đelešanu za takav ibadet sigurno daje još na ovome svijetu rezultate. Ima neka tajna koju ti Allah dao od tog tvog zikra i spominjanja Allaha. Kaže čovjek, jeste ali ne bi želio da iko zna to. Kaže, Allah Đelešanu mi je dao da kad god njemu ruke dignem, usliša mi dobu. Kad god Allahu ruke dignem, moja doba bio uslišana. Osim jedne dove koja mi se još nije uslišala. Pa kaže, koja ti je to doba? Kaže, da sretnem Ahmeda ibn Habele. Kaže, to je onaj što su ga iz džamije istjerali koji je kod tebe konačio. Pogledajte plodove ibadeta koji je lahak, kao što kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kelimetan hafifetan ala lisan, thaqiletan ala mizan, subhanallah bihamdi, subhanallah ilazim. Riječi koje su lahke na jeziku, teške na mizanu kod Allaha, subhanallah bihamdihi, subhanallah ilazim. Svako ih može činiti, ali nagrada kod Allaha za to djelo je velika. Ako hoćeš da znaš kolika je nagrada, gledaj koliko ga ljudi čini. Nije smisao tog ibada da se mi okupimo i da mi zajednički to činimo. Nego da ti dok si sam, kada te niko ne vidi osim tvoj gospodar, da se Allahu subhanahu wa ta'ala obraćaš i da njega subhanahu wa ta'ala slaviš. Da bi dostigli ovo u Ramazanu, da bi se promijenili u Ramazanu, moramo urediti svoje slobodno vrijeme. Da napravimo program da nam Ramazan ovaj bude drugačiji od Ramazana koji su bili prije. Da već od prvog dana znaš koliko ćeš hatmi proučiti tokom Ramazana. Da već od ovoga, jel prije nego što Ramazan nastupi, da odrediš vrijeme kada ćeš Allaha subhanahu wa ta'ala spominjati, kada ćeš donositi salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da ne propustiš namaz, pa ne bi bilo smetnje da napraviš tabelu, da pišeš namaze koje se obavio u džematu, koje nisi. Jer jedino tako ćeš moći vidjeti jesi li se promijenio ili nisi. Da ako si udjeljivao sadaku prošlih godina, da ove godine to bude više. Da ako si prošle godine nekoga od muslimana mrzio, imao prema njemu nešto, da ovoga Ramazana bude drugačije. Da pomiriš se sa svojim bratom muslimanom. Da pripremimo sebi ovaj Ramazan da nam bude drugačiji. Ako se ne pripremimo za njega, pa čak jedni pismeno da tabelu napravimo, teško ćemo iskoristiti i biti bolji u ovome mjesecu. A rekli smo što je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, teško onome ko dočeka ovaj Ramazan, a ne bude mu oprošteno u njemu. Prva blagodat i ono na što se treba potencirati prilikom promjene jeste da to tražimo isključivo od Allaha. Da uputa ako nam je došla da nije od nas, nego da je to od Allaha. Ako se i promijenimo, znajmo da je to od Allaha, da to nije od nas. Mnogi ljudi se uzohole, pa nije često čuti da kaže kakav je onaj musliman, kakva je ona muslimanka. Mi ne znamo. Možda je neka nana ili koja na selu živi, koja e, možda iz svoje kuće rijetko izađe, koji ljudi ne poznaju, možda je Allah bolje poznaje nego ljudi koji su i hafizi Kur'ana i jeli, ispred njihovih imena mnoge titule stoje. To ne znamo, to samo Allah zna. Jer svrha badeta je kao što je svrha i posta la'allakum Propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni. A bogobojaznost jeste da ostaviš griješenje, da između tebe i grijeha bude pregrada koji ne prelaziš. To je bogobojaznost. I tu ne zna niko od nas ko je na kakvoj deređi. To samo Allah subhanahu wa ta'ala poznaje. Neki se ljudi uzohole s tom uputom. Pa je Allah Đelešanu odvede u zabludu iako znaju šta je pravi put, a šta je, a šta je loši put. Kaže Allah Đelešanu u suri Araf, opisujući one kojima je darovao svoju milost, oni to priznaju da je to samo od Allaha. Iz njihovih gruda, grudi ćemo zlobu odstraniti, ispred njih će rijeke teći i oni će govoriti hvala neka je Allah koji nas je na pravi put uputio. Mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. A ne da kažeš, eh, ja sam se pokajao, ja sam dobar, ja sam dojuče ovo činio, ja sam ovo. Nisi ti niko i ništa. Yamunnuna alejke en eslamu, قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان Oni tebe prigovaraju što su islam, što su islam primili. Reci, nemojte vi meni prigovarati. Nego Allah ima pravo vama da prigovori jer vam je islam i svoje blagodati dao. Jer vas je on uputio, on vam pokazao pravi put. a ovako pravi vjernici kažu, mi ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio. Ako ostaviš neke loše osobine, vratiš se Allahu, reci to je da Allaha nije od mene. I vidjet će da će te Allah pomoći u tom, u tom dobru. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallame kopajući e, rov na hendeku spominjao je sljedeće stihove sa svojim ashabima Wallahi, lawla Allahi mehtedejna, wala tasaddaqna, wala sallejna, فأنزل السكينة علينا وثبت أقدامنا إن لقينا O Allahu, da nije tebe, mi ne bismo bili upućeni. Mi ne bismo bili na pravom putu. Niti bismo dijelili sadaku, niti bismo namaz obavljali, pa ti na nas spusti svoj sekinet, svoj smiraj i učvrsti naše korake. Uči Boži poslanik, alaih salatu wasalam, ashabu u najtežim trenucima, da blagodati sve koje čovjek čini, da je to isključivo od Allaha. Ako ti Allah pomogne da se kotaršiš svojih grijeha, nikom drugom ne zahvalju Zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. Zahvali mu i znaj da je to od njega, znaj da te voli, znaj da te želi dobro. Kaže Ibn Qayyim, za koje kažu da je doktor za srca, za srčane bolesti, ne je ovi fizičke prirode, nego duševni Ljudi jel, koji imaju problema sa bolestima srca. Kaže, jedinstven je stav onih koji poznaju dobro od zla. Da je uputa od Allaha robu tako što ga neće prepustiti samome sebi. Da je to najvažnija uputa. Da te Allah ne prepusti samom sebi. Kad god pomisliš da je dobro koje činiš od tebe, znaj da si daleko od pravog puta. Zahvali Allah ako ti je dao i metak pa ga dijeliš što ti učinio. Da ti možeš da udjeliš. Ako obavljaš namaz da mu zahvališ što možeš da učiniš ruku i seđdu. Jedne prilike dok smo slušali e, ders kod našeg jednog šeha Korima Rađiha Allah da ga poživi. E, spominjući, jel, e, opisujući kako se nama obavlja ruku i seđda, zaplakao je. Kaže, koliko sam poželio da Allahu mogu na seđdu pasti. A pošto imam bolest, jer bolest u koljenima, ne mogu da na seždu padnem, toliko sam poželio taj ibade da učinim. Zato nemojte pocijenjivati ništa od dobra. Allah Đelešanu ti je dao zdravlje, dao ti sve, zahvalimo na tom što imaš. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, je najbolje poznavao svoga gospodara, pa je govorio Allahuma rahmetek arđuk felate killi ila nefsi tarfeta ayn. O Allahu moj, tvoju milost ja želim i nemoj me prepustiti meni samom nikoliko je treptaj oka. Nego ti ti budi taj koji upravlja sa mnom. Ti mi pokaži šta je dobro, a šta je zlo. Onaj kojeg je Allah Đelešanu odgojio, za kojeg je rekao da je najvećem stupnju morala, šta je dobio Allah? Allahu mahdini li ahsanil ahlak. Allahu puti me na najljepši moral i ahlak. Wa ahsin a'mali fa innahu la jehdi li ahsaniha illa Učini moja djela da budu dobra, jer na dobrotu njihovu ne upućuje niko osim ti.